Okushururirwa esura ya 15 Njambo nakabonera kandi omwiguru kango marako kutangaza aba malaika mushanju baina ebibundo mushanju ebyenzindo ebini byo birawerwao ekiniga kyo mukama ekyamani mboneke azokoti nyanja yekyo itabangijanye no muliro abantu ababayire basingire kikaka nekishushani kyakyo nenamba yeibara lyakyo bemerere arubaju rwenyanja yekyo baina enanga za ruwanga omumikono baoya oruwa rwa Musa omwiru wa ruwanga noruya rwa katamabati waitu mukama ruwanga rushobora byona ibikorwa byawe babyamani ibitangaza emiyango yawe yobugorogoki kandi ya mazima nakusinga mukama wa makirogona atakutina akakuwe kitinwa no warugaba haruo kuba mtakatifu abaiwe amanga gona nigaija kuijaga kufukamire kubemira murire yawe yemishango yamanyikire Ibyokabi aoyire ndebo mwiguru mbona rwensinge kingukire enamwe yema yobusinge lyo mukama Umuri rwensinge egyo arugwama ba malaika mushanju baina ebibundo mushanju bajwete kanzu za kitani nungi nizengerera. Bekomire mfufuze zaabu omubifuba. Omubitondwa bina ebiri kurora arugwamukimo kiyaba maraika mushanju epakulize zaabu zijwire ekiniga kya ruwanga asingire iliona Ekitino kya ruwanga nobushoborabwe irugwamo omwika wijura rwensinga Taru yashoboire kutarwensinga kuika oro ebibundo mushanju byaba maraika mushanju byahoire